Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ այսօր ծրագրում երիտասարդ անասնաբույժ Միհրան Գևորքյանը պատմում է ընտրած մասնագիտության, անասնաբուժական դեղատների եւ մի շարք այլ հարցերի մասին։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ճանաչված անասնաբույժ Ալեքսանդր Գևորքյանը հերթական գործողումից տուն էր վերադառնում։ Դպրոցահասակ որդին Միհրանն իրեն հետաքրքրող հարցերով չեր թողնում, որ հայրը փոքրին չանգստանա։ Նա մեծ հետաքրքրությամբ լսում էր հոր պատասխանները։ Եվ երբ ավարտեց միջնակարգ դպրոցը, մասնագիտություն ընտրելու հարցն արդեն որոշված էր։ Մեր ձայնասրահում երիտասարդ անասնաբույժ Միհրան Գևորքյանն էր։ Միրան, եթե մենք անկեղծությունից չվախենանք, պիտի ասենք, որ մեր երիտասարդները այսօր դժվարությամբ են ընտրում այս մասնագիտությունը։ Թեպետ բազմաթիվ անգամ ասվել է եւ ապացուցվել է, որ Արցախը ագրարային երկիր է եւ սա կլինի շատ երիտասարդների համար եկամտի աղբյուր, սակայն չգիտես ինչու Փորձում եմ մի այնպիսի մասնագիտություն ընտրել, որը երբեք պետք չէ Արցախին։ Ինչպես ընտրեցիք այս մասնագիտությունը հայրիկն է մեղավոր։ Ուրեմն սկսեմ սկզբից։ Այո։ Դեռ դպրոցական տարիներին ես հաճախ էի հայրիկի հետ գնում կանչերի, զուտ հետաքրքրությունից ելնելով։ Հետագայում հետաքրքրությունը վերածվեց հոբի, իսկ երբ արդեն լուրջ ընտրության դեմ կանգնեցինք, մասնագիտության ընտրության, կար մի քանի տարբերակ, բայց վերջում այո, ճակերտավոր կա հայրիկի մեծ մեղավորությունը եւ բարեբախտաբար ընտրեցին անասնաբուժություն մասնագիտությունը եւ հիմա կարելի ասել եւ հպարտ եմ եւ ունեմ այնպիսի մասնագիտություն, որը ունի զարգացման տենդենց։ Այո։ Մեր երկրի համար ունի կարևորագույն արժեք իրենից ներկայացնում է շատ մեծ արժեք եւ ինձ թվում է Արցախում, եթե ունենք այսպիսի արոտավայրեր, ունենք այսպիսի հարուստ բնություն, որտեղ կարելի է զբաղվել եւ հողագործությամբ եւ անասնապահությամբ, անհրաժեշտ է ունենալ երիտասարդ կադրեր եւ ագրոնոմներ եւ անասնաբուժներ եւ անասնաբույսներ, որոնք հողից բերք ու բարիք կդնեն մեր սեղանին։ Հայրիկի հետ դուք ճանաչեցիք այս աշխարը, որը բնականաբար ձեզ հետաքրքրեց այլապես չէի կարող ընտրել ու քայլել ու այսօր որպես երիտասարդ անասնաբույժ այդքան հաստատորեն, այդքան հպարտորեն խոսել մասնագիտության մասին։ Ինչ տեսակ ձեր մանկական երազանքներում եւ ինչ տեսակ իրական աշխարհում, երբ արդեն դուք անասնաբույժ եք եւ այսօր կանգնած եք լուրջ խնդրի առաջ։ Դե բարձր մանկական երազանքներում մենք վարթագույն ակնոցներով ենք քայլում, որը չենք տեսնում իրականությունում, բայց սա էլ ինձ թվում է երիտասարդի պատանու համար դաստիարակչական բնույթակրում իրական կյանքը, երբ արդեն մենք սկսում ենք կողմնորոշվել, թաց չորից սկսում ենք ճոկել եւ ինձ թվում է ռեալ կյանքով ապրելը ավելի ճիշտ է ու ընդունելի, որովհետեւ իրականությունը մեզ ուրիշ բանա թելադրում, իսկ մեր երազանքները ուրիշ եւ ասեմ կան իհարկե դժվարություններ, բարդություններ, հենց մարդկանց հետ շփման մեջ, որովհետև ոչ բոլորի հետ է ստացվում միևնույն շփումը։ Ինձ թվում է անաստանբուժը նաև ինչ որ միտեղ պետք է հոգեբան լինի, ոչ միայն ասաբյուժ, ընդհանրապես մարդկային հարաբերություններում շատ մեծ տեղ ունի։ Իսկ որպեսզի կարողանանք աշխատենք մեր մենատնտեսների հետ, պետք է գիտելիքներով զինված մասնագետ լինի, որպեսզի կարողանա եւ բավարարի տեսականորեն, եւ թեորետիկ, եւ նույնիսկ տեղում, եթե պետք է անհրաժեշտ միջոցառումներ կազմակերպելով։ Միրան, ինչ կրթություն ստացաք Ես սկզբից ընդունվել եմ Արցախի Պետական Համասարանի Ագրարային ֆակուլտետ անաստանբուժություն մասնագիտությամբ, հետո համասարանի մեր ֆակուլտետը վերաձևակերպվեց, մենք առանձնացանք դարձանք Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Ստեփանակերտի մասնաճյուղ եւ ես ավարտեցի մասնաճյուղի անաստանբուժություն մասնագիտությունը, բակալավրիատը, հետո մագիստրատուրան, իսկ հիմա Մայրբուհում ձևակերպել եմ հայցորդ եւ զբաղվում եմ գիտական գործունեությամբ մի փոքր խոսենք ուսանողական տարիների մասին, որովհետև աշխատանքի բերումով ես հաճախ եմ լինում գյուղվոլորտը ներկայացնող տարբեր համակարգերում, բայց միտս եմ եղել նաև Ագրարային համասարանի մասնաճյուղում, գիտեմ, որ այնտեղ կան հրաշալի մասնագետներ, դոկտոր պրոֆեսորներ, mm -hmm ինչ տվեցին նրանք ձեզ կյանքում։ Ուսանող տարիներին եղել եմ եւ ֆակուլտետի եւ մասնաճյուղի ուսխորհրդի նախագահը եւ ինձ թվում է դա առիթ է ընձեռնել որպեսզի իմ կապը պրոֆեսորա դասախոսական ազնագազմի հետ ավելի սերտ է եղել, ավելի մտերիմ ոլորտում է եղել եւ այդ կապը շփումը դասախոսների հետ իհարկե տվել է շատ մեծ ազդեցություն եւ կարելի ասել նրանք թողել են կնիկ իմ ապագա մասնագիտության եւ ինչու՞ չէ նաեւ այն, որ ես հիմա դասավանդում եմ Ագրարային համալսարանում, Ստեփանակերտի մասնաճյուղում, ինձ թվում է հենց դա է խթան հանդիսացել եւ իհարկե մեր պրոֆեսորադասախոսական մեծերի կողմից երիտասարդ կadrերին ընդունելը, ողջունելը, նրանց տեղ տալը։ Մենք անընդհատ մեր մեծերի հետ խորհրդակցում ենք, նրանք էլ բարեհամբույր իրենց ունեցած փորձը գիտելիքները մեզ հետ կիսում են, ինձ թվում է դա առողջ մտնոլորտ է, առողջ այնպիսի միջավայր է, որտեղ կարող է երիտասարդը աստիճանաբար աճել, զարգանալ եւ հասնել ինչ-որ հաջողության։ Կցանկանայիք որևէ մեկին շնորհակալություն հայտնել ձեր դասախոսներից։ Կուզենայի առաջին հերթին շնորհակալություն հայտնել հենց մասնաճյուղի տնօրեն Պարոն Հայրապետյանին, մեր ամբիոնի բոլոր դասախոսներին, նշեմ, որ մասնաճյուղը ճիշտ է ձեր ձևավորման փուլում է գտնվում։ Մենք սեպտեմբերից կտեղափոխվենք Շուշի, կան բազում խնդիրներ, որոնք մենք պետք է հերթականությամբ հաղթահարենք եւ ինձ թվում է երբ կա ջերմություն կոլեկտիվում, կա համերաշխություն, բոլոր խնդիրները աստիճանաբար կլուծվեն եւ ես կոչ եմ անում մեր երիտասարդներին, նրանք ովքեր ընտրության առաջ են, որտեղ պիտի ընդունեն, թեկուս ընդունվելիության արկայում ավարտվել է, թեկուզ հերակայում խորհուրդ եմ տալիս դիմեն անասնաբուրգ, անասնաբույս, ագրանում այն մասնագիտությունները, որոնք հետագայում նրանք կարողանան այդ մասնագիտությամբ լինել պիտանի եւ մեր երկրին, մեր ժողովրդին։ Միրան ջան, դուք տեսնում եք երիտասարդ սերնդի մեջ այն սերը, որ տածում են հայրենի եզերքների հանդեպ, հայրենի հողի հանդեպ, թե պարզապես ընտրել են այդ մասնագիտությունը եւ ուղակի ուզում են մի փաստաթուղթ ունենալ կյանքում։ Ցավոք սրտի կա նաեւ այդ երևույթը, բայց բարձա միանշանակ միանման ոչինչ չի լինում։ Ամենտեղ կա եւ լավ եւ վատ, կա եւ դրական կողմեր եւ բացասական, ուրեմն ասեմ, ես նաեւ կուրս եկա համասարանում եւ փորձում եմ միշտ իմ ուսանողների հետ անմիջական կապի մեջ մտնել, որովհետեւ անմիջական շփումից է հա, իրականությունը ծնվում եւ իրականություն աչքերին, որ արդեն նայում ենք, նրանք ունեն իրազեկման խնդիր։ Եթե նրանց հետ բարբերաբար աշխատանք հակատարել, այո, տեղի այո, հենց այդ տեղեկացված լինելու պակասն է Եթե օրինակ արդեն սկսում ենք բարբերաբար, թեկուզ ես իմ փորձով եմ օրինակ բերում, որ ես սկզբից դժվարանում էի, չէի ուզում ես մասնագիտությունը, ես ուրիշ բան էի ուզում, հետո ընտրեցի եւ աշխատանքի հետևանքով աշխատելով մի քանի տեղ ես արդեն ուսանող ժամանակ աշխատում էի, այսինքն պետքա համատեղել Հիմա ցավոք սրտի երիտասարդները ավելի շատ համակարգչի դեմ են օրը անցկացնում ճիշտ ագյուղական վայրերում դա դեռ չի ազդում երիտասարդների վրա, որտեղ նրանք ավելի կենթանի շփման թե մարդկային հարաբերություններում եւ աշխատում են հողի հետ, կենթանու հետ։ Ինձ թվում է դա երիտասարդի պատանու դաստիարակման լավ մեթոդ է, աշխատանքը ինձ թվում է լավ մեթոդ է եւ այո, կան երիտասարդներ, որոնք իհարկե լաղվելով գյուղատնտեսությամբ նաեւ նրանք կարճած են իրենց հողին։ Այո։ Նրանք իրենց հայրենի հողը, իրենց պապանական այդ տունը նրանց համար դա արդեն ուրիշ սրբություն է մի ուրիշ դիեզերք է որտեղ այո մի ուրիշ աշխարհ է մի ուրիշ դիեզերք որտեղ նրանք իրենց զգում են ինչպես թակավոր ինչպես արցախի հանրայինում ասում են մենք ենք դեր այս երկրի չէ այո մեր պապերն են այստեղ հողը մշակել ինձ թվում է այդ ավանդույթը պետք է շարունակվի եւ մեր մեծերը ունեն մեծ գործ որ เป զի կարողանան ինչու՞ չէ նաև իմ հասակակիցներին թեկուս ավելի փոքր երիտասարդների մեջ սերտանել այդ սերը դեպի հայրենի հողը, ջուրը, դեպի մեր հայրենիքը, որովհետև մեր երկրի հզորությամբ, մեր աշխատասիրությամբ, տնտեսական աճով մենք միայն կարող ենք օգնել մեր երկրին։ Առաջին լուրջ փորձությունը եւ առաջին լուրջ աշխատանքը որպես անասնաբույժ Հիշում դե- եք մի դեպքը։ Ես դեռ սովորում էի մագիստրատուրայում առաջի կուրս, երբ ընդունվեցի աշխատանքի տոհմային կայանում, ու դե այնտեղ բարձրապատասխանատվությունը բարձր, միայն այն, որ արդեն այդ կենթանիները ներկրված են դրսից, նրանց կերակրում, խնամք եւ այլն, ես ասեմ, ես ինքս շատ բարձր պատասխանատվություն եմ, որտեղ եթե դու հանձնես հառնում կատարել մի աշխատանք, դու պետք է ուրեմն 100%-ով տրամադրվես այդ աշխատանքին եւ պետք է ազնվիրաբար կատարես աշխատանքը։ Ես երևի իմ ծնողներից եմ սերտանել դա, որ ցանկացած աշխատանք կամ չպիտի կատարեն, կամ եթե կատարում եք, պետք է այո, միջևերջ նվիրված։ Եվ ոլորտում համար տարբերություն չկա, թեզ որտեղ եմ աշխատում, ու մոտ թեկուզ մենատնտեսի մոտ, թեկուզ տոհմային կայանում, բայց հիմքը դրել եմ այնտեղ տոհմային կայանում եւ հենց այնտեղից էլ այդ աշխատանքի նկատմամբ լուրջ վերաբերմունքը միջև հիմա էլ կա, նույնիսկ եթե անձամբ ես չեմ բուժում, բուժում կամ հերախոսով կամ եսին հարցնելով բան, ես միջև համոզված չինեմ, նույնիսկ լինում է, հետո զանգում եմ հարցնում ինչպես ստացվեց եւ այլն։ Գուցե ինչ որ միտեղ էլ ներող եղեք, կարեւոր չէ հիվանդը ինչ որ կենթանի է, թե ինչ որ մարդ։ Իհարկե։ Դա երկուսն էլ շնչի օրգանիզմ են, երկուսն էլ կենթանի օրգանիզմ են։ Իսկ թվում է նույնիսկ հակառակը նա բնության կողմից այնպես աստծած որ ասում ենք անասուն, այսինքն նա չի կարողանում իր դարդը ասել։ Իսկ հիմա այդտեղ պատասխանատվությունը ավելի բարձր է։ Այո, ինչպես մանկաբույժների մոտ, այնպես էլ Շատ բարի։ Եվ իզուր չի ասված, որ ասում է բժիշկը բուժում է մարդուն, իսկ անասնաբուժը մարդկությանը։ Մենք անասնաբուժներս պետք է ավելի եւ խստապահանջենք մենք ինքներս մեր կատարած աշխատանքի նկատմամբ եւ ընդհանրապես ես շատ եմ շփվում մեր բոլոր անասնաբուժների հիմնականում մարդամոտ մասնագետները հիմնականում մարդամոտ են։ Մեծ մասը շատ լավ են դիապետում իրենց աշխատանքին, փորձին եւ ընդհանրապես անասնաբուժային մասնագիտությունն է, որ անընդհատ շփման մեջ է այժմ տեղափոխվենք մայրաքաղաքում կենտրոնական ավտոկայանի հարևանությամբ տեղակայված անասնաբուժական դեղատուն։ Այստեղ ես նույնպես շատ եմ լինում, որտեղ ինքս անձամբ զբաղվում եմ ճշնաբուծությամբ, եւ նույնպես օգտվում եմ ձեր դեղատնից, այսպես ասեմ, հոսքը չի դադարում, սա ես իրականություն եմ ասում, զրուցել եմ հաճախորդների հետ, հիմնականում գյուղերից են, ովքեր հայտնում են իրենց շնորհակալությունը, որ դուք կարողացել եք օգնել նրանց իրենց աշխատանքում, դուք կարողացել եք մի քայլ առաջ տանել այդ մարդուն։ Այս դեղատունը ինչ է իրենից ներկայացնում, որտեղից են ներկրվում դեղերը, ինչպես են ստուգվում անձամբ ձեր կողմից Եղել են դեպքեր, որ ստուգել եք եւ հայրիկին նկատողություն եք արել։ Դեղատունը գտնվում այո կենտրոնական ավտոկայանի մոտակայքում ունի արդեն մոտ 14 տարվա պատմություն։ Իշնորիվ հայրիկի բացվեց դեղատունը, դեղատունն էլ հենց իր անունով է, Ածե Ալեքսանդր Գևորքյան, եւ հենց սկզբից հայրիկից բացի մայրիկն էլ արդեն սկսեց աշխատել։ Նրանք նույնպես մասնագիտությամբ։ Մայրս մասնագիտությամբ հաշվապահ է, բայց հմտացել է ու ավելի լավ է տիրապետում դեղերի, քան կարելի ասել մենք։ Աշխատանքը մեծ փորձ է։ Իհարկե, արդեն 13 տարվա փորձ, թե հայրիկը, թե մայրիկը, թե ես, ուրեմն բոլորն էլ մեր հաճախորդը վերաբերում ենք այնպես, որովհետև հաճախորդը մեզ համար ոչ միայն եկամուտ է, այլ ոչ, թե որ նրանք զբաղվում են գյուղատնտեսությամբ ծանր աշխատանքան, նրանց պետք է անընդհատ, անընդմեջ եւ մեր ունեցած փորձով խորհուրդ տան եւ մեր իմացած գիտելիքներով որովհետև փորձը գիտելիք փոխանցելը դա արդեն մեր մենատնտեսներին ինձ թվում է թանկ հաճույք է, հա, որովհետև նրանք պետք է անընդհատ կարողանան արտադրությունը եւ ներկայի ժամանակակից դեղերը։ Հիմա ամեն օր մի նոր դեղ է արտադրվում, երբ նոր ցուցումներով, հակացումներով եւ մենք մեծ սիրով, մեկ բարեհամբույր ձևով մենք բացարկում ենք մեր հաճախորդներին, դա մեզ համար եւ պատասխանատվություն է, եւ հաճույք է, եւ մենք պատրաստ ենք ցանկացած ոլորտի լինի անասնապահություն, հողագործություն եւ մեր հաճախորդները բազմապրոֆիլ, բազմալայն սպեկտրի մենք պատրաստ լինի գյուղացական կենթանի թե էկզոտիկ ցանկացած ինչ ոլորտի լինի մենք պատրաստ ենք այո ինչպես նաև օգտակար խորհուրդներով իհարկե օգտակար խորհուրդներ թեկուզ նոր ինֆորմացիաներ համացանցից անընդհատ որտեղ մենք ինքներս անընդհատ գտնում ենք այդ զարգացման փուլը մենք գիտենք որ դեռ շատ բան կա որ չգիտենք անընդհատ զբաղվում ենք ուսումնասիրում ենք թե դեղերի վաճառքի առումով թե կենթանիների թեկուզ պահվածքը խնամք ջանքը, հողի մշակումը, սկսած սերմը հողը դնելուց մինչև բերքը հավաք, բոլոր process-ները մեր կողմից բարեհամբույր ձևով բացատրվում է եւ մենք եւ ուրախ ենք եւ հպարտ ենք, որ կարողանում ենք մեր բնակչությանը ինչ որ ձևի օգտակար լինենք։ Շնորհակալություն հետաքրքիր տեղեկությունների համար։ Կարծում եմ Արցախի հանրային ռադիոյի իմ ունկնդիրները, գյուղական իսկիզներ հաղորդաշարի ունկնդիրները ուրախ կլինեն ունկնդրել, որովհետև հաղորդումը նաև տեղադրվում է համացանցում եւ բնականաբար ստանալ նաև օգտակար խորհուրդներ, իսկ եթե զբաղվում են անասնապահությամբ, հողագործությամբ եւ կանգնել են լուրջ խնդիրների առաջ, խնդրեմ, կարող են հաճախել այստեղ, այստեղ կան եւ համապատասխան դեղորայքը, այստեղ կա եւ մի հրաշալի երիտասարդ մասնագետ։ Շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալություն, աճելի զրուցում համար ձեզ մաղթում եմ անխափան եթե Բարեկամներ հիշեցնեմ, որ գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հյուրը երիտասարդ անասնաբույժ Միհրան Գևորքյանն է։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Նադեժդա Դոլուխանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։